olamadı rapin Seni bir dinledim sonucu gaza bas tepin Sidik yarışı senin işin oldun kekin Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin Hepinize gider alayınıza gider Ağzınıza biberi sürerim af diler Ve köpeğim olur hepsi rapi katleder ben yaparım rapi alem dans eder Kağıt evleri bile yıkamaz Eline aldığı işi sonlayamaz Katina bile onun yanında bir sihirbaz Makine gibi beyni ama pek çalışmaz Bir buhar makinesi gibidir aklı fikri duman Fikri başka zikri başka biliman ki kopya hayatı zaten hep yalan Bir korku filmi gibi asıl olan Gene fatal wine kıçına batan wine gözü dumana katıp önünüze çıkan wine Gece buçukçu gibi bizde çalıntı yok wine Sarılmadan adamın belini kıran tek wine 50 sente yapan asla yapamaz rhyme Bir tek boy var bu mu yapacak rhyme Bizde ise prime time çekin önümden line Hey DJ sen peki bu ne o zaman Bastım yerde hiç ot bitmedi Geriye dönüp bir baktım ki boşa gitmemiş Akıttığım onca ter hiç kurumamış Vakitsiz öpmüş olan horozun da sonu hazır Sen kır belini Ali dayı sen hadi kır En dada yazan da benim 30 yıllık sır Al birini vur ötekine ve de çarp bir yere Kal geride ben rahatım iyi böyle Olmadı anlamadı rapin Seni bir dinledim sonucu gaza bas tepin Sidik yarışı senin işin oldun çekin Bir doyamadı gözüm acı biberimi yedin Hepinize gider alayınıza gider Ağzınıza biberi sürerim af diler Ve köpeğim olur hepsi rapi katleder Ben yaparım rapi alemden. Hatta kıskanç bir fırsat olsa tırsmasan atarsın bana kırbaç Öst dedik sana ben sus dedim Arkamı döndü bürütüs hadi gel vur beni Kalmış karanlık mağarada bir başına Gözüne yedi tekme o yağlı kıçına Başını yakuş kendi elini dik Yaşın olmuş artık kırk beynin yok yerinde Benim kuşum öttü diye kıl döndü gözünde Ucuzluktan aldım seni gördüm emin önünde Benden istemek için sıçtım senin evin önünde Osurunca yıkarsın dağları koca gözünle Son gül iyi gül hadi kahpe gül Yüzüme bak da konuşsan yarım sandviç İradenin sınırı travestiye denk Kalitenin hası bu hasımı sen olan Kaşınır senin gibi bir çoğu verilir ders Kakılır başıma niye? Çünkü benim evin delisi Akıl başa gelmez çünkü bu bana ters Sakındıkça geldi dert belki bu da biter Önemine ki senin için boş ver yolumu kes Kesebilirsen gücün yeter ise buradayım gel Çünkü Götünü keserim ama kafanı geçerim es Sana lepişi gibi değiştin lan et hadi pes Olmadı rapin bir olamadı rapin Seni bir dinledim sonucu gaza bas tepin Sidik yarışı senin işin oldun kekin Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin Hepinize gider alayınıza gider Ağzınıza biberi sürerim af diler Ve köpeğim olur hepsi rapi katleder Ben yaparım rapi alem dans eder olamadı rapin Bir olamadı rapin Seni bir dinledim sonucu gaza bastı pin Sidik yarışı senin işin oldun kekin Bir doyamadı gözün acı biberimi yedin Hepinize gider alayınıza gider Ağzınıza biberi sürerim af diler Ve küpeyim olur hepsi rapi katleder Ben yaparım rapi alem dans eder